السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد اياكم احمد الله سبحانه وتعالى كذلك وهم وامبا سلامكم تونس صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala tunaendelea na darasa la fikri darasa la kujifundisha mambo mbalimbali yanayohusu hukum ambazo sisi huwa tunazifanya katika maisha yetu ya kila siku tulikuwa katika kitabu siyam na hatujamaliza tulikuwa tumesimamia katika nukta ya kafara kwa mtu mwenye kufanya kitendo cha ndoa mchana wa Ramadhani hali ya kuwa yeye ni katika watu ambao ni wajibu wafunge au ni katika watu ambao wanawajibikiwa kujizuia mchana wa Ramadhani na asubuhi alikuwa amefungua alafu baadaye ikawa ni watu ambao ni lazima wajizuie kula na kunywa na tendo la ndoa kwa sababu ya kuwa ni wenye kustahili kufanya hivyo leo tunaingia katika vitu ambavyo ni makuruhu kuvifanya wakati mtu amefunga na fikra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله ويحرم إن وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علف لا يتحلل وإن وجد طعمهما في حلفه أفضل والقبلة ونحوها ممن ممن تحرك شهوته ويحرم إن ظن إنزالا ومكر علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشك ونحوه بتأكد نعم ثم قال وكره عنوان هذه المسألة اكتب مكروهات الصوم مكروهات الصوم مكروهات الصوم مكروهات الصوم مكروه زفunga مكروهات الصوم مكروه زفunga يقول المؤلف رحمه الله وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه ndani makruhu kukusanya mate yake akayameza aliyakuwa amefunga wa kuriha an yajma'a riqahu fayabtali'ahu na ni makuruhu kukusanya mate yake akayameza mtu amefunga akaamua kukusanya mate yake kisha akayameza wakati mayali fa in wasala ila shafataihi fa in wasala ila shafataihi fabtala'ahu fa innahu yuftiru fa in wasala ila shafataihi fabtala'ahu fa innahu yubtiru fa in wasala ila shafataihi fabtala'ahu fa innahu yubtiru ikiwa yale mate yatafika kwenye midomo yake akayameza basi wakati itakuwa amefungua yale mate ikiwa tayakusanya kinywani huko akayameza ni makuruhu lakini ikiwa yatafika kwenye midomo yake akayameza anakuwa amefungua funga yake inakuwa imeharibika kwa hiyo ikiwa yale mate yamekusanya tu ndani akayameza hiyo ni makuroho lakini ikiwa atayakusanya yakafika kwenye midomo yake basi anakuwa amefungua wa dhauku ta'amin uktubu mutlaqan na kuonja chakula mutlaqan wa dhauku ta'amin mutlaqan na kuonja chakula mutlaqan yani yaani makuruhu mtu kuonja chakula mutlaqan اكتب سواء احتاج الى ذلك او لا سواء احتاج الى ذلك او لا سواء احتاج الى ذلك او لا sawa sawa amehitajia kufanya hivyo au hajahitajia sawa amehitajia kuonja chakula au hajahitajia hilo jambo linakuwa ni makuruhu sawaan anahitaji ila dhalika sawa sawa amehitajia hilo au la au haja hitajia hivi ndio ambao muallifu alivyosema na maneno yake yanafahamika hivyo kwamba swala la kuonja chakula ni makuruhu sawa sawa kuna haja kufanya hivyo au hakuna haja واكتب ما يلي قال صاحب الإقناع قال صاحب الإقناع قال صاحب الإقناع قال صاحب الإقناع ويكره له ذوق الطعام بلا حاجة ويكره له ذوق الطعام بلا حاجة ويكره له ذوق الطعام بلا حاجة صاحب الاقناع نان ها حجاوي ابو النجا موسى الحجاوي al-iqna' kitabu cha pili katika vitabu ambavyo ni mu'tamad vinavyotegemewa katika madhhab baada ya muntaha al-iradati cha ibn najjar kinachofuata ni al-iqna' sasa Musa al-Hajjawi katika al-iqna' anasema ويكره له ذوق الطعام بلا حاجه na ni makruhu kwake yeye kuonja chakula bila ya haja wayukrahu lahu dhauku at-ta'ami bila haja na ni makuruhu kwa yeye kuonja chakula bila haja ikiwa na maana kama kutakuwa na haja ya kuonja chakula basi atafanya hivyo mfano sisi kwetu huku mara nyingi iftari yetu inakuwa ni ya muhogo mtu akahitajia kuonja ule muhogo ili ajue kama ni mtamu au ni mchungu kama haja kufanya hivyo iko basi itakuwa inaruhusiwa na hakuna makuruhu lakini kuonja tu bila ya hali ya kufanya hivyo hilo swala ni makuruhu sio kuonja ile mtu kabisa akachukua kipande akatafuna akameza la yani kuonja kwa ulimi wake kuonja kwa ulimi wake ili ajue kwamba huu muhogo ladha yake ni hii kwa hiyo anasema wadhauku ta'amin anasema mutlaka na kuonja e, chakula sawa anahitajia kufanya hivyo au haitaji wa madhu alkin yatahallalu wa madhu alkin yatahallal na kutafuna bigiji isiyo mengenyeka isiyoisha ومضغ الكل لا يتحلل na من bikijii يسيو ايشا اكتب كلما يمضغه الانسان يزيد صلبا كلما يمضغه الانسان يزيد صلبا صلبا كلما يمضغه الإنسان يزيد صلبا كلما يمضغه الإنسان يزيد صلبا كلما يمضغه الإنسان يزيد صلبا kila anavyoitafuna mtu inazidi kuwa ngumu kila anavyoitafuna mtu inazidi kuwa ngumu kullama yamdhabu al-insanu yazidu salban kila anavyoitafuna mtu inazidi kuwa ngumu kutafuna bikijia namna kama hiyo hali ya kuwa mtu amefunga hii ni makuruhu hii ni makuruhu lakini anasema wa in wajada ta'amahuma fi halqihi afara na ikiwa atapata ladha ya chakula na ladha ya bigiji kwenye koo yake amefungua wa in wajada tu'amahuma na ikiwa atapata ladha yake yani ladha ya chakula na ladha ya bigiji fi halqihi kwenye koo yake aswara amefungua kwa hiyo wakati inakuwa makuruhu inakuwa makuruhu pale ambapo atakapokuwa amefanya hivyo ikawa ile ladha haijafika kuoni sawa ikishafika kuoni kala mtu wakati huo itakuwa tayari amefungua anasema walqubla na kubusu walqublatu na kubusu mnajua kubusu eh ha hayo sijui lakini wenyewe vijana sijui naweza kukisia Kukisia. Ah, sema hapo ujui na wewe ndio unasoma hivi walqublatu na kubusu wanahuha na mfano wake hapa niliposema wanahuha uktub kalmuanaqati wallamsi وتقرار النظر كالمعانقة واللمس وتكرار النظر كالمعانقة واللمس وتكرار النظر كالمعانقة واللمس وتكرار النظر كالمعانقة واللمس وتكرار النظر vile vile ni makruh kubusu na mfano wa kubusu kalmuanakati kama kukumbatia kalmuanakati kama vile kukumbatia walamsi na kugusa walamsi na kugusa watakarari nadhari na kurudia rudia kutazama na kurudia rudia kutazama kwa ni makuruhu kwa mtu aliyofunga kumgusu mkewe ama ikiwa si mkewe ni haramu vile vile ni makruhu kumkumbatia mkeo na vile vile ni makruhu kumgusa kugusa ambapo kunaweza kukaleta shida vile vile watakarari nazo na kurudia rudia kutazama lakini kwa nani anasema mimman tuharriku shahwatahu kwa yule ambaye unaamsha matamanio yake mimman tuharrimu shahwatahu mimman tuharriku shahwatahu kwa yule ambaye kufanya hivyo kunaamsha matamanio yake mimman tuharriku shahwatahu kwa yule ambaye kufanya hivyo kunaamsha matamanio yake mimma tuharrif shahawatahu kwa yule ambaye kunaamsha matamanio yake kwa hiyo kama unajua kabisa matamanio yako yako karibu ukiwa umefunga ni makuruhu wewe kubutu ni makuruhu wewe kukumbatia ni makuruhu kuguta na ni makuruhu kurudia rudia kutazama sio kaa nyumbani kwenye kiti anapita pita huko anaandaa futari ba tukaanza kuondolea macho muda mrefu hiyo ni makuruhu thumma qala wa tahrumu in dhanna inzalan na ni haram wa tahrum na ni haram haramu ni uktub alqiblatu wa nahwaha wa tahrumu alqiblatu ونحوها وتحرم القبلة ونحوها na ni haramu huko kubusu na mfano wake ni haram huko kubusu na mfano wake in dhanna inzalan ikiwa anadhania atatoa manii au madhi watahrum na ni haram kubusu na mfano wake in dhanna inzalan ikiwa anadhani kwamba atasoma ni yema ni yake yuko mbali akadhania kabisa kwamba nikifanya hivi nitatoa mani au mavi basi kitendo hicho kwa kiyeye kitakuwa ni haramu kitakuwa ni haramu ijapokuwa pale kitokea hivyo hukumu yake tumeshaieleza hukumu yake tume tumeieleza hiyo kwa hiyo itakuwa ni haramu pamoja na hukumu ambayo tumeieleza katika uh, darasa la wiki iliyopita اكتب ما يلي القبلة لها ثلاثة أحوال القبلة لها ثلاثة أحوال القبلة لها ثلاثة أقوال القبلة لها ثلاثة أقوال الحالة الأولى القبلة ممن لا تحرق شهوته فمباح القبلة ممن لا تحرك شهوته فمباح القبلة ممن لا تحرك شهوته فمباح القبلة ممن لا تحرك شهوته فمباح حالي ذا كبوس يعني كبوس كنا حالي تاك والقبلة لها ثلاثة أقوال كبوس كنا حالي تاك الحالة الأولى hali ya kwanza alqublatu mimma la tuharriku shahwatahu famubahun kubusu kwa mtu ambaye huo kubusu hakuamshi matamanio yake kubusu lakini huyo mwenye kubusu kule kubusu hakuamshi matamanio yake famubahun hukumu ya kufanya hivyo ni mubah hukumu ya kufanya hivyo ni mubah inawezekana mzee mzee ah yeye matamanio yuko mbali yuko mbali lakini bado uh, ah, ana mambo ya kuongeza mapenzi baina yake na mkewe basi taruhusiwa kufanya hivyo aliyakuwa mifunga ataruhusiwa kufanya hivyo aliyakuwa amifunga kwa mubah ni mubah alhalatu thania alqublatu mimman لا تحرك شهوته القبلة ممن تحرك شهوته القبلة ممن تحرك شهوته فمكروه القبلة ممن تحرك شهوته فمكروه القبلة ممن تحرك شهوته فمكروه kubusu kwa yule kunaamsha matamanio yake famakruhu ni makruhu alqiblatu mimman tuharriku shahwatahu famakruhu kubusu kwa yule ambaye kufanya hivyo kunaamsha matamanio yake ni makruhu kufanya hivyo kwake yeye ni makruhu alhalatu thalitha alqiblatu mimman dhanna إنزالا القبلة ممن ظن إنزالا القبلة ممن ظن إنزالا فمحرم القبلة ممن ظن إنزالا فمحرم القبلة ممن ظن إنزالا فمحرم kubusu kwa yule ambaye anayedhania atashusha manii au madhi ni haramu kubusu kwa mtu ambaye anajua kufanya hivyo atatoa manii au madhi basi itakuwa ni haramu kwa hizo ndio hali tatu za kubusu ikiwa yule mwenye kubusu kubusu kule hakuamshi matamanio yake mubah na ikiwa kunaamsha matamanio yake lakini hadhani kwamba yeye atakuja kutoa mani au madhi kwa ni makuruhu na kubusu kwa yule anayedhania kwamba akifanya hivyo atatoa mani au madhi ni haramu thumma qala wa madghu alkin yatahallalu na kutafuna vijijini mingika wa madghu alkin yatahallal na kutafuna vijijini inayomiminyeka yani ile bigijii akiitafuna inaisha ile bigijii akiitafuna inaisha ni haramu haramu kufanya hivyo lakini kama ile ladha itafika kooni funga yake inaharibika lakini ikiwa anatafuna tunainaisha kinywani mwake hiyo ni haramu hiyo ni haramu kama vile mafukaha waliofanya tafria ya masala wakatema vile vile ni haramu mtu kutumia dawa ya mswaki ni haramu kutumia dawa ya mswaki anakuwa amefunga kwa nini ile dawa inakuwa inaishia yani ameweka kwenye ule mswaki mswaki inakuwa inaishia ikiwa na maana kama ile dawa itakuwa imefika katika koo yake mtu anakuwa funga yake mharibika ama kitendo cha kutumia dawa ya mswaki anakuwa amefunga uh, fa muharram kufanya hivyo ni haramu hapa aliposema wa madhu ilkin yatahallalu na kutafuna vikijii inayomengineka mtu anapokuwa anaitafuna inakuwa inaishia oktob walau lam yabla riqahu ولو لم يبلع ريقه ولو لم يبلع ريقه حتى كما اتميز متياك ولو لم يبلع ريقه نا لو اتمج متياك ولو لم يبلع ريقه نا لو اتمج متياك فهم نقوا ni haram anasema ghibatun na kusengenya wa ghaibatun na kusengenya wa namimatun na kuchonganisha wa namimatun na kuchonganisha wa shatmun na kutukana wa shatmun na kutukana wa nahwuhu na mfano wake wanahuhu na mfano wake bita akode kwa kutiliwa mkazo kwa kutiliwa mkazo yani anachokusudia kusema ni nini wa ghaibatun na kupengenya ni haram sawa sema watahrum in dhanna injalan wa madhu fa yatahalalu wa ghaibatun na kusengenya mtu mifunga ukaanza kumsengenya mtu mwingine wala mimatun na kuchunganisha wewe umefunga alafu unachunganisha watu washatmun na kutukana wanahu na mfano wake hapo aliposema wanahu uktub kalkadhibi kama vile kusema uongo kalkadhibi kama vile kusema uongo in fi kitabikum mawjud khalas ikiwa kama kwenye kitabu chenu hilo neno liko khalas lakini kwenye nusuka ambayo mimi niko nayo neno al-kadhib hamna na ndio maana nikasema al-kadhib kama vile kusema uongo bitaakud wa taakud ikiwa na maana hivi vitu muda wote ni haramu hivi vitu muda wote ni haramu lakini ule uharamu wake unazidi zaidi pale anapokuwa mtu amefunga kwa hiyo ghiba ni haram namima ni haram shatmu haram kadhibu haram lakini wakati mtu amefunga ule uharamu wake unakuwa na nguvu zaidi lakini mtu akifanya hiyo funga yake inakuwa sahihi funga yake inakuwa sahihi yani mtu ikiwa uh, ametengeni hali ya kuwa amefunga funga yake ni sahihi wana mimatun na vile vile ikiwa tuchunganisha watu hali ya kuwa amefunga funga yake ni sahihi washatmun na kutukana yani kutukana aliyekuwa amefunga funga yake ni sahihi wanahu na mfano wake ikiwa amesema uongo funga yake ni sahihi uktum mayali قال الامام احمد قال الامام احمد قال الإمام أحمد لو كانت الغيبة لو كانت الغيبة تفطر لو كانت الغيبة تفطر لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم وهو من تواضعه رحمه الله وهو من تواضعه رحمه الله وهو من تواضعه رحمه الله Imam Ahmad anasema kama ingekuwa kusengenya kuna punguza tusingekuwa na kama ingekuwa kusengenya kuna punguza tusingekuwa na funga lakini alikuwa anasema hivi kwa hali ya tawadhu kwa hiyo kwa sababu jambo la kusengenya watu wengi wanafanya watu wengi wanafanya kwa anasema lau kanat riba tufaddad ma kana lana somu kama ingekuwa kusengenya kuna punguza tusingekuwa na funga watu wangapi wangebakiwa na funga na watu kusengenya imekuwa ni jadi yao japokuwa ni jambo la haramu lisilo faa japokuwa katika uh, baadhi ya hali kama mtu ni muovu sana kwenda kumwambia mtu ambaye anaweza kusaidia ule uongo kukemea hilo jambo ni mashuru yani kama mtu ni muovu uovu wake umesikiliza sawa mtu anaenda kumwambia mtu mwingine unajua bwana fulani na moja mbili tatu nne tano sita na yule mtu ana uwezo kukemea au kukomesha hiyo tabia basi wakati itakuwa na juzu ama kwa hali ya kawaida kusema mtu آه، kwa yale nayo hilo ni jambo la haramu نعم اقرا قال رحمه الله والسنة تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر قد تابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر فإن فعل وجب فإن فعل وجب مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس مالي ولا يصام وإن كان على الميت نظر من حج أو صوم أو صلاة أو نحوها سن لوليه قضاؤه ومع وما تركة يجب لا مباشرة ولي نعم ثم قال بعد ذلك وسنة عجيل الفطر اكتب سنن الصيام سنن الصيام عنوان هذه المسألة اكتب سنن الصيام سنن الصيام سنة za kufunga sunan الصيام sunna za kufunga قال المؤلف رحمه الله وسنه تعجيل فطر na ni sunna mtu kufanya haraka kufungua wa sunna ta'jilu fitr na ni sunna mtu kufanya haraka kufungua ni sunna mtu kufanya haraka kufungua waktub idha tahaqqaqa ghurubu shamsi idha tahaqqaqa ghurubu shamsi idha tahaqqaqa ghurubu shamsi idha tahaqqaqa غروب الشمس اذا تحقق غروب الشمس إذا تحقق غروب الشمس وكلما كان أعجل فهو أفضل وكلما كان أعجل فهو أفضل وكلما كان أعجل فهو أفضل وكلما كان أعجل فهو أفضل وكلما كان أعجل فهو أفضل ni sunna kufanya halala kufungua pale itakavyo hakikika kuzama jua pale itakapokuwa imehakikika kuzama kwa jua idha tahaqqaqa ghurubu ash-shams pale itakapohakikika kuzama jua sunna mtu afanye haraka kufungua wa kullama kana ajal fahuwa afdal na kila kufungua kunapokuwa haraka ndipo kunapokuwa bora yani baada ya kuzama jua kila mtu anapofanya haraka kufungua ndio anapokuwa bora mtu asidhanie kwamba anapochelewa kufungua ni bora la bali anapokuwa anafanya haraka kufungua baada ya jua kuzama ndipo ubora unapokuwa ikiwa na maana kwamba mtu anayefungua haraka baada ya kuzama jua thawabu zake zinakuwa ni nyingi zaidi kuliko yule anayechelewa kufungua ikiona maana yule ambaye atakayekuwa amefungua wakati wa adhana huyu anapata thawabu nyingi kuliko yule atakayefungua baada ya swala mapema kadhalika yule ambaye atakayekuwa anafungua baada ya jua tukuzama ni bora kuliko yule atakayefungua baada ya dhana wa haka kwa hiyo kila inapokuwa mtu anafanya haraka kufungua ndivyo inavyokuwa bora wa taakhiru suhuri na kuchelewesha kula daku wa taakhiru suhuri na kuchelewesha kula daku wa taakhiru uh, suhuri na kuchelewesha kula daku oktoba حتى أن يخشي طلوع الفجر حتى أن يخشي طلوع الفجر حتى أن يخشي طلوع الفجر حتى أن يخشي طلوع الفجر حتى أن يخشي طلوع الفجر mpaka ugupee kuchomoza alfajiri hatta aliyashia tulu alfajr mpaka ogopee kutomoza alfajr kwa ni sunna mtu kuchelewesha kula dafu isipokuwa mpaka pale ogopea kwamba ah, yani hapo ilipofikia alfajr imefanyaje imetumoza na kuchelewesha kula dafu bidhamme uh, asin kwa asili kupata dhamma ni kitendo kile cha kula dafu ama bifatihi السيل فهو الطعام الذي يتسحر به ikiwa utasema sahur uh, sahur ni kile chakula ambacho mtu anakula wakati wa dafu ama ukisema suhur ni kitendo kile cha kula dafu kama ilivyokuwa wudhuun wa wadhuun ukisema wudhu ni kitendo cha kutawadha ukisema wadhuun uh, ni yale maji ambayo yanayotawadhia yanayotawadhiwa yale maji yanayofanyaje yanayotawadhiwa kwa kusemaje wazo tayy anasema waqaulu ma warada inda fitrin na kusema kile kilichokuja katika adhkari wakati wa kufungua waqaulu ma warada inda fitrin na kusema kile kilichokuja katika adhkar wakati wa kufungua wa kaulu ma warada inda fitran na kusema kile kilichopokewa au kilichokuja katika adhkari wakati wa kufungua miongoni mwa hizo adhkari ambazo zimekuja wakati wa kufungua ni dhahaba dhama'u وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء wa btalat al-uruq wa thabata al-ajr insha Allah dhahaba dhama'u wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله muondoka kio na mishipa e, imepata ime imepata mlo kwa, kwa kule kufungua na vile vile yamethibiti malipo inshallah japokuwa kwenye vitabu uh, vingi vya mafukaa uh, dua ambayo wanaikuwa wana wanaiandika tani Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftaru Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma taqabbal Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim ndio mara nyingi huwa wanaeleza Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم تربيه baadaye sauti anasema watatabu alqada'i fawran min huna uktub ahkam alqada'i ahkam alqada'i لما قال وتتابع القضاء فورا اكتب احكام القضاء احكام القضاء حكم ذاكليب احكام القضاء حكم ذاكليب وتتابع القضاء فورا نا kufuatilizia kulipa haraka yani mtu ambaye ana deni ya mwezi ramadhani inapokuwa inaisha mtu afanye haraka kulipa wa watatabu alqada'i fawran na kufanya haraka kulipa wa watatabu alqada'i fawran na kufanya haraka kulipa yani hukumu yake ni nini sunna kusoma mtume wa sunna lidha taqdiru alkalam wa sunna tatabu alqada'i fawran na ni sunna kufuatilizia kulipa kwa hali ya haraka mtu ulikuwa umwa siku kadhaa katika mwezi wa Ramadhani basi watu wakisha swali hili fanya haraka kulipa zile deni la mwezi wa Ramadhani kufanya hivyo ni sunna anasema wa harma ta'khiruhu ila akhara bila udhrin na ni haram kuchelewesha kulipa mpaka ramadhani nyingine bila ya udhuru wa hamma ta'khiruhu ila akhara bila udhrin na ni haram kuchelewesha kulipa mpaka ramadhani nyingine bila ya udhuru mtu akaamua acheleweshe mpaka ramadhani nyingine kufanya hivyo ni haram kufanya hivyo ni haram mtu akachelewesha mpaka ramadhani nyingine akifanya hivyo amefanya jambo la haramu fa in fa'ala wajaba ma'al qada'i it'amu miskinin an kulli yawmin fa in fa'ala ikiwa atafanya hivyo yani ikiwa atachelewesha kulipa mpaka ramadhani nyingine wajaba ma'al qada'i it'amu miskini itawajibika pamoja na kulipa kulisha maskini mtu amechelewesha uwezekano wa kufunga ulikuwepo lakini kwa makusudi kabisa ikawa hajalipa mpaka ramadhani nyingine hukumu yake hii muallif anasema fa in fa'ala ikiwa atafanya wajaba ma'al qada'i itawajibika pamoja na kulipa itaamu miskini kulisha maskini an kulli yaumin kila siku kila siku moja ala sharir uktub muddu burrin au nisfu swa'i muddu burrin au nisfu swa'i anacholisha kiwango chake ni muddu burrin au nisfu sa'i muddu burrin au nisfu sa'i imetangulia imetangulia huko mwanzo almuddu tumesema na inakadiriwa vipi kwa viwango vyetu sasa hivi ah hmm nusu kilo na gramu kumi ukiwa na maana gramu ngapi kwa jumla mia tano na na kumi na nusu saa hmm? kilo moja na gramu 20 vitu uh, jaribu kudhibiti yani vitu kupita hivi kwa sababu ni vitu ambavyo vinataallaq na dini yako vinataallaq na dini yako kwa hiyo ikiwa atafanya hivyo akichelewesha kulipa mpaka kuingia Ramadhani nyingine bado kule kulipa bado inabidi alipe lakini vile vile atakuwa analisha kila siku moja maskini mmoja thumma qala wa in mata mufarritu ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من راس ماله ولا يصاب وان مات المفرط اكيوا اتكفى المفرط من هو المفرط عقد ما يلي هو الذي استطاع ان يصوم ولم يصوم هو الذي استطاع أن يصوم ولم يصم المفرط هو الذي استطاع أن يصوم ولم يصم هو الذي استطاع أن يصوم ولم يصم نيولا yule ambaye aliweza kufunga lakini ikawaje yani alikuwa amedaiwa siku kadhaa katika mwezi wa Ramadhani kaswaliwa Idi ikawa ana uwezo wa kulipa lakini ikawa hajafanya hivyo huyu anaitwa al-mufarriqu huyu anaitwa al-mufarriqu kwa nini kwa sababu uwezo wa kufunga alikuwa nao lakini kwa maksudi kabisa akaacha kufunga kwa hiyo wa in madal ikiwa atakufa mtu wa design hii alikuwa na uwezo wa kufunga ikawa hajafunga walau kabla athara na lau kabla ya ramadhani nyingine walau kabla athara na lau kabla ya ramadhani nyingine yani mfano alikuwa na leo siku tatu ikawa baada ya hili alikuwa na uwezo yeye kufunga na kulipa zile siku tatu ikawa hajafanya hivyo ikapita shawwal ikapita dhulqaida ikapita dhulhijja hajafunga alikuwa ndio siku ngapi siku tatu halafu akafa akafa muallif anasema utuima anhu atalishiwa kwa tuna anhu atalishiwa atalishiwa sababu deni deni na uwezo wa kulipa alikuwa nao lakini kwa maksudi kabisa akafanya udeni kwa hata kama ilikuwa ajeingia ramadhani nyingine kisha akafa basi atalishiwa Anasema kadhalika mirati mali hii vile vile ni kutoka kwenye mali yake aliyoiacha. Mirati mali hii kutoka kwenye mali yake aliyoiacha. Maana yake ni nini? Yaani ah, katika ile mali yake aliyoiacha utachukuliwa kama ni pesa atapewa mtu amfungie. Yaani ah, ah, kunolewa chakula alafu alishio. Afuani tuchukuliwa mali katika ile mali yake kama ni pesa tuliwa pesa katika ile mali yake tununuliwa chakula alafu atalishiwa atalishiwa kwa kama siku tatu ni maskini watatu kama siku tatu ni maskini watatu anasema walau kabla akhar na lau kabla ramadhani nyingine utu maana atalishiwa kadhalika min ra'at malihi kufanya hivyo ni kutoka kwenye mali yake mwenyewe wala yutwamu wala hafungiwi wala yutwamu wala hafungiwi so mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa akasema ah, la bali hafungiwi isipokuwa analishiwa kwa hiyo huyu asiyekuwa amfanya kitendo cha namna kama hii akafa basi atalishiwa na mali isiyotumika kwenye huko kulikiwa ni kutoka kwenye mali yake aliyoiacha na hatofungiwa thumma qala wa in kana ala almayyit nadhirun min hajji au sawmin au salatin wa nahwiha sunna liwalihi qada'uhu na ikiwa kuna juu ya maiti nadhiri wa in kana ala almayit nadhirun ikiwa kuna juu ya maiti nadhiri nadhir wa in kana ala almayit nadhirun na ikiwa kuna juu ya maiti nadhiri yani maiti amekufa na alikuwa na nadhiri aliyokuwa ameiweka ana, anakufa aliyekuwa na nadhiri alikuwa ameweka nadhiri mwenyewe min haji katika haji au saumin au funga au salati au swala wa nahwiha na mfano wake aliposema nahu ya ukto kaitikafi au tawafi kaitikafi au tawafi kaitikafi au tawafi kaitikafi au tawafi kama ilivyokuwa itikafu au kutofu anakufa aliyekuwa aliweka nadhiri ya kukaa itikafu au anakufa aliyekuwa ameweka nadhiri ya kutufu alkaaba muallif anasema sunna liwalihi kabauhu ni sunna kwa wali wake kumlipia sunna liwalihi kabauhu ni sunna kwa wali wake kumlipia oktob ma'al imkani sunna liwalihi qada'uhu ni sunna kwa wali wake kumlipia ma'al imkani pamoja na uwezekano wa hivyo ma'al imkani pamoja na uwezekano wa kufanya hivyo kwa ni sunna wali wake mlipie amlipie haji amlipie funga ambayo alikuwa ameweka nadhiri mwenyewe kadhalika amlipie swala ambayo yeye alikuwa ameweka nadhiri kawa hajaswali na kama vile itikaf na toa ni sunna wali wake amri pia wali wake ni nani uktubu huwa wali waliyuhu huwa alwarithu huwa alwarithu huwa alwarith ni yule ambaye anemrithi wali wake ni yule ambaye anayefanyaje anemrithi kwa hiyo anemrithi anaingia kuwa ni wali wake kwa yule anemrithi basi ni sunna kumrithia lakini ni nini tumesema nini sunna kwenye kitu gani ha ha nadhiri nadhiri tumeshasema وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ni sunna wali wake kumlipia lakini kwa sharti iwe nini nadhiri ama funga la funga ramadhani hapana koro anayelipiwa ni ile funga ya nadhiri anasema wa ma tarikatin yajibu na pamoja na mali aliyoiacha ni wajibu wa ma tarikatin yajibu pamoja na mali aliyoiacha ni wajibu pamoja na mali aliyoiacha ni wajibu اكتب ايه يجب للولي او يجب على الولي ان ياخذ من تركه الميت يجب على الولي أن يأخذ من تركة الميت يجب على الولي أن يأخذ من تركة الميت يجب على الولي أن يأخذ من من تركة الميت أن يوكل شخصا أن يعمل عنه يجب على الولي أن يأخذ من تركة الميت أن يوكل شخصا أن يعمل عنه يجب على الولي أن يأخذ من تركة الميت أن يوكل شخصا أن يعمل عنه يجب على الولي أن يأخذ من تركة الميت أن يوكل شخصا أن يعمل عنه يجب على الولي أن يأخذ من تركة الميت ani yuwakkila shakhsan an ya'mala alayhi ni wajib kwa yule wali achukue katika ile mali aliyeiacha maiti amwakilishe mtu amfanyie ni wajibu kwa wali achukue katika mali aliyoiacha maiti amwakilishe mtu amfanyie kwa hiyo kama ni funga ni wajibu kwa wali achukue mali kutoka katika mali ya maiti ampe mtu mfungie <clears throat> kama ni haji achukue katika mali yake maiti ampe mtu aende akahiji kama ni tawaf inafanyika huko bako ni mbali pia bidi huyu ali achukue katika mali ya maiti ampe mtu aende akatufu tatu kwa hiyo pale wanafarakanisha baina ya ibada ambayo yenyewe ni wajib kwa asili ya sheria kama ilivyokuwa funga Ramadhani hii mtu akifa aliyekuwa anadaiwa hafungiwi hafungiwi lakini kinachofanyika analishiwa lakini kutoka kwenye mali yake kama mtu atatabara katika wale ambao ni mridi haina shida kama ilivyokuwa haki pia ikiwa ana mali basi atachukuliwa katika mali yake anaenda kufanyiwa na ni wajibu kama ilikuwa imeweka nadhiri ya haji kuchukuliwa katika mali yake na kwenda kufanywa haji la mubasharatu waliyi na si wajibu kubashiri hiyo amal wali la mubasharatu wali na si wajib si wajib kubashir wali hiyo amali yani si wajib kufanya hiyo amal wali la mubasharatu wali si wajib kufanya hiyo amali wali wake ila yajibu ala alwali mubasharata alqada'i la yajibu ala alwali mubasharata مباشرة القضاء لا يجب على الولي مباشرة القضاء لا يجب على الولي مباشرة القضاء لا يجب على الولي مباشرة القضاء si wajibu kwa wali uh, yeye kama yeye mwenyewe kulipa si wajibu lakini kama atakuwa amefanya hivyo hilo ni sunna na leo tunasimamia hapo tutaendelea kesho insha allah kama kuna swali